la kiras shipo potentin, centiara. Existas artai creajoi kiui eternigas. Oni re kai re rigardas ilin, kai li neniam cesas io novan diri alla rigardanto. Ili farigis classicae. Tiai estas la statuo de Davido, Mona Lisa, la Iliado, Hamleto, cae multae aliae. Ili quas augardas contra o forgesso ion trevaloran, cio apartenas al ciui homoi. Ian tresoron. Quancam la arto esas relative nova en la historio de la artoi, tamen gi iam hava sien classicajoin. En citiu iaro du mil dudec quinn, la admirantoi de la sepa arto festas la actualetson de la rava filmo La Kirasshipo Potenkin, cent jaroin post gia lancigio. En la iaro 1925, tiu artajo estis productita mese de forta politica etoso, fare de la sovetia registaro tui post la tiea revoluzio. Non tempe, gi perdis multon de sia politica messaggio cae alprenis la valoron de pura artajo, ie servo de homai valoroi contra o extremai autoritatezzo cae cruelagioi contra la popolo. Non ni povas rigardi la filmon kiel artajon favore al humanismo sub la regisorado de Sergei Eisenstein, productita de studio Most Film, la longdaura filmo presentas la ribellon de maristoi en la militshipo Potenkim, ocase de la russa revolucio en 1905. Sub inspiro de realae ocasintajoi, la filmo construigis en forta cae nova maniero. La sinsecvae episodoi fluas de la premeganta ciutaga vivo de la maristoi, dis la vera rebelo contra la officiroi, cae la simbola rifuso de la mararmeiae fortoi reagii contra la rebelantoi. Dimontras ne nur la valoron de la resistado de la maristoi, sed ancao la consentemon de la civila logiantaro en la revolucia movado. Laulonge de la filmo, iui scenoi farigis neforgeseblei, cae eternigis en la memoro de spectantoi. Uno e la plei impresai estas la fama sin sequo quiu montras la stuparon en Odesso, ciam la soldatoi de la zaro sen compate marchas contra amasso da senarmilae civiluloi. Rapidei trancioi en la filmo tiam enfasas la panicon, la suferon, cae la perforton. La filmo staras en la listo de la dec plei bonai filmoi en ciui tempoi lau la opinio de faculoi. Tio shuldigas al gia valoro estetica, historia signifo, cae avantgardezzo en la elvolvijo de la kino linguaggio. Kino farigis grava, respectinta, instigo al socia pripensado. Sergei Eisenstein nascidis en Rigo, Latvujo, en la naudec 1898. Li engagigis en la Rusa Revolucio cae en la Rugia Armeo. Li havis malconsentoin cun Stalin, char li forte defendis la raiton ie libera esprim povo, cae ie la sendependezzo de artistoi relate la politicistoin. Estas conata unu lia fraso, Nature, kino estas la plei internazia arto. Li mortis tute sola en la iaro 1948, sed farigis sen morta en la historio de arto.